Vai! Zack Jay de novo, ó. E ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha, e ha. Chegou pra cá, solta, ela vem, pediu mais um daquela forte, hein? Ela tá soltinha, tá maluquinha. Com as amiguinhas, ela vai na descidinha. Sabe que é elas? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Ei, ah, ei, ah, ei, ah. ah é Ei, ah, ei, é a tribo das danadas que gosta de balançar. Ei, ah, ei, ah, ei, ah, ei, ah. Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Chegou pra cá, cê tá, ela vem, pediu ah, mais um daquela forte. Ela tá soltinha, ah, ah. tá maluquinha. Com as amiguinhas, ela vai na descidinha. Sabe que elas essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Ei, ah, ei, ah, ei, É a tribo das danadas que gosta de balançar. Ei, ah, ei, ah, Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar. Ei, ah, ei, ah, É a tribo das danadas que gosta de balançar. Ei, ha, ei, ha, ei, ha, ei, essa é a tribo das danadas que gosta de balançar.